Piosenka odpornościowa wspólnoty M63 Nad tym klonem Herody, Herodenszpil von Stefan Kosiewski prolegomena do niebopolityki. 24 rzymskie studia Slavica, et Azarika, prolegomena do odżydzania 587, zarys estetyki Hazarów, zniweczona rzeczywistość, mecenas Beate Banner, psychuszka Heidelberg, dr Wolfgang Wodar, Może Państwu. Przed mikrofonem we Frankfurcie nad Menem Stefan Kosiewski. Czytanie dzisiejsze zaczniemy od wiersza opublikowanego 1981 roku w tygodniku Solidarność Jastrzębie. Był to tygodnik zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Katowice. Jeżeli zobaczysz robotników maszerujących wokół Stadionu Śląskiego z portretami Gadochy i Szarmacha, nie pytaj się, kto wygrał. Wszystko jest w porządku. Upewnią cię o tym prasowi sprawozdawcy, z krwawych spektakli na chilijskich stadionach, ulicach Londonderry czy Belfastu. Nie martw się, jeśli słyszysz o dyskusjach w naszym Sejmie. Mamy najlepszy atak na świecie i ponadplanową gospodarkę. Będziemy budować nowe miasta, autostrady fabryki i kopalnie. Będziemy planować i budować. Planować i budować. Korygować, planować i budować. Nasza wola będzie wolą narodu. Wola poetów, wolą narodu. Wola Herberta, Miłosza, Ginsberga, wola poetów całego świata wszystkich świętych widzialnych i niewidzialnych, jeżeli zobaczysz robotników z portretami Gadochy i Szarmacha, nie pytaj się, kto wygrał. Pomyśl, że jest to najszczęśliwszy i najkrótszy dzień Twojego życia. Tak krótki, jakby mu batem ktoś nogi podciął. Kazimierz Sobieski's thoughts on the privilege of poets Dr. Maria Chantry 2020 Truth and Falsehood in Science and the Arts. Poetics, Maciej Kazimierz Sobieski. Neo-Latin literature, Sarbivius in his treatise De Perfecta Poesie, Sy Virgilius A. Homerus, Maciej Kazimierz Sarbievsky presents his reflections on poetic art and states that poets never lie. This privilege results from the conviction that a poet creates in the same way as God, bringing his characters to life. That is why he can speak about what is not, as if it really existed. Poetic fictions are also often a veil behind which a precious truth is hidden. This truth can be reached by using an appropriate allegorical interpretation. Tylko poeta nigdy nie kłamie. Myśli Macieja Kazimierza Sarbiewskiego o przywilejach poetów dr Maria Czentry 2020 Prawda i fałsz w nauce i sztuce. Poetyka Maciej Kazimierz Sarbiewski Literatura neolatin, Sarbiewa jest w swoim traktacie De Perfecta Poesi, Siv Vergilius et Homeres, Maciej Kazimierz Sarbiewski przedstawia swoje refleksje na temat sztuki poetyckiej i stwierdza, że poeci nigdy nie kłamią. Przywilej ten wynika z przekonania, że poeta tworzy tak samo jak Bóg, ożywiając swoje postacie. Dlatego może mówić o tym, co nie istnieje, tak jakby naprawdę istniało. Poetyckie fikcje są często zasłoną, za którą kryje się cenna prawda. Do tej prawdy można dotrzeć, stosując odpowiednią interpretację alegoryczną. W przesłaniu na piątą niedzielę Wielkiego Postu arcybiskup Stanisław Gondecki przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, poprosił o wyrozumiałość wobec obostrzeń władzy rządowej 17 dni temu, które wiążą się jego zdaniem ze stanem epidemii koronawirusa i zaapelował o solidarność zanim odtworzymy ten apel, zapytanie. Ale z kim ta solidarność, proszę księdza arcybiskupa? Z bandytami żydoubeckimi z Magdalenki? Z mafią generała Janiszewskiego z GRU? Z Kaczyńskim prowadzonym przez panią Basię Skrzypek na dachu trzeciego wieżowca? Spółki Srebrna oraz Instytutu Lecha Kaczyńskiego? Ekscelencjo, ksiądz wybaczy, gdyby nie miał kto doradzić, z jakimi słowy należy uderzyć się w piersi za nikczemny grzech śmiertelny, wołający o pomstę do nieba, grzech bandyckiej zmowy ze zbrodniarzami, mordercami księży w PRL-u? To przecież nie będę radził, albowiem nie wypada staremu poecie Polski, aby wyjaśniał episkopatowi czcigodnemu, że nie jest to naturalna władza króla, takiego, który w nowych szatkach Żyda i pedała jest nagi i nienaturalny. Jak nienaturalne jest, żeby taki wnosił pod obrady Sejmu ustawę ograniczającą zarobki na skrobankach byłego ministra zdrowia w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, skrobaka z Rybnika, aktualnie chyba w Brukseli, członek Parlamentu Europejskiego. Nie wstyd było zmawiać się spiskować ze złoczyńcami dla judaszowych srebrników przeciwko Kościołowi Świętemu i narodowi polskiemu, przeciwko Panu Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu. Kościoły nie są zamknięte, są otwarte dla modlitwy prywatnej, Niemniej jednak jesteśmy zobowiązani też do respektowania tego porządku naturalnego, jaki jest wymuszony przez stan epidemii. Niemniej jednak jesteśmy zobowiązani też do respektowania tego porządku naturalnego, jaki jest wymuszony. Niemniej jednak jesteśmy zobowiązani też do respektowania tego porządku naturalnego, jaki jest nienaturalny. Nie ma, proszę księdza arcybiskupa, porządku naturalnego wymuszonego przez rządy kryptosyjonistycznych ignorantów. Przytoczę. Minister zdrowia Łukasz Szumowski oświadczył we wtorek, że rząd będzie powoli odmrażać gospodarkę czyli znosić nakładane od marca restrykcje. Proces ten ma ruszyć 19 kwietnia. Ocenił też, że izolacja jest skuteczna i gdyby nie ona, mielibyśmy dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy chorych. Koniec przytoczenia. Na razie nie zdradził szczegółów znoszenia ograniczeń. To ze strony Business Insider, Polska, PAP, Polska Agencja Prasowa, również 14 kwietnia, czyli wczoraj. Mecenas Beate Banner emocjonalnie relacjonuje okoliczności zatrzymania jej i aresztowania w celi izolacyjnej psychiatrii Heidelberg na 6 tygodni, jak oświadczono bez postanowienia sądowego, a następnie po zgłoszeniu przez nią protestu, odmówienia, odmówieniu podpisania zgody na izolację, po rozmowie z lekarzem wyjaśniającej, który wyjaśnił jej różnicę okoliczności niezgody na noszenie mas maseczki, przebywania na izolacji, w celi z wiaderkiem na nieczystości, zgodziła się na przebywanie w maseczce na twarzy, jako osoba potencjalna, rozsiewająca, e, potencjalnie rozsiewająca zarazę. W sali dla wielu osób z toaletą, łazienką, prysznicem i przekazuje w rozmowie ze swoją siostrą e, te informacje o tyranii, jej zdaniem, która zarządzona została na całym świecie przeciwko której zaprotestowała w piśmie rzuconym tymczasem do Trybunału Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec jest dowodem na to, co stanie się z każdym egzemplum, jak powiada, kto przeciwstawi się terrorowi. Obawia się pani Beata Banner, że może zostać zabita jakimś zastrzykiem w nocy jednak pojawił się jej znajomy, Jack, czy jakoś tak. Otrzymała już wezwanie na piśmie do sądu na środę 15 kwietnia, w którym mowa o nawoływaniu do manifestacji. jest zarzut postawiony do nawoływania do manifestacji ulicznej, podburzania itd. Tak e, tu sprostowanie. Komenda policji w Mannheim, Heidelberg, Prokuratura w Heidelbergu i Wydział Policji Kryminalnej w Heidelbergu prowadzą dochodzenie w sprawie prawnika z Heidelbergu. Informacja prasowa numer 2. Wspólny komunikat prasowy w Heidelbergu i komendy prokuratury w Heidelbergu i komendy policji w Mannheim z powodu podejrzeń o publiczne wezwanie do nielegalnego aktu Prokuratura w Heidelbergu oraz Departament Ochrony Państwa w Wydziale Policji Kryminalnej w Heidelbergu prowadzą dochodzenie w sprawie prawnika z Heidelbergu. Mówi się, że publicznie wezwał do oporu przeciwko państwowym przepisom Korona za pośrednictwem swojej strony głównej. Ponadto mówi się, że wezwała na ogólnopolskie spotkanie w sobotę wielkanocną Komunikat prasowy z 1 kwietnia 2020 patch. Obecnie istnieją doniesienia publiczne, zwłaszcza w internecie, że oskarżeni są zmuszani do umieszczania w klinice psychiatrycznej. W tym celu prokuratura w Heidelbergu i komenda policji w Mannheim stwierdzają, że ani nie umieszczono nakazu umieszczenia oskarżonego w klinice psychiatrycznej ani żadnych innych środków przymusu w ramach śledztwa karnego przeciwko oskarżonemu. Nie było. To tłumaczenie Google. Piosenka odpornościowa wspólnoty. Naturalnym systemem odpornościowym człowieka – jest wspólnota ontyczna, rodzinna, wyznaniowa, językowa, kulturowa, społeczna, narodowa, międzynarodowa, regionalna, światowa, wspólnota istot bożych, człowieka z delfinem, którego mózg jest stosunkowo większy od ludzkiego, człowieka z ptakiem niebieskim, przemawiającym do człowieka, krukiem, sową, sokołem, szpakami, z których lotu augur odczytuje przyszłość. Rzymianina, Etruska, Scyty i Sarmaty, wspólnota Słowian Radogoszczy z czarnym koniem z Farożyca i rugińska wspólnota światowita z białym wierzchowcem, na którym odbywa nocne wyprawy wojenne. Wspólnota przemykająca nad kordonami kwarantanny nałożonej przez hybrydy żydomasońskie, mafijno-oligarchiczne, debilno-demokratyczne, boski rumak pokonuje narzuconą ludzkości śmierć na skutek porażenia pandemią psychozy, totalitarnym terrorem strachu, arogancji, przed wiedzą. Naturalnym systemem człowieka kieruje pęd ku nabywaniu wiedzy, który wychodząc z punktu ciekawość kieruje się naturalnie matematyczną zasadą powściągliwości, logiki pracy porządkującej nabyte dochodzi do wiedzy. Wedą, nazywaną w sanskrycie, indoeuropejskim języku wywodzącym się z prajęzyka aryjskiej epoki przed zlodowaceniem. Wierny pies, kliniczny, wpatruje się w człowieka, przemawiając doń swym wzrokiem, i znakami dawanymi głośno, tudzież mową ciała. Dzieli się z przyjacielem wiedzą nabytą po spotkaniu aniołów śmierci przy łożu konającego, któremu odłączono respirator. W taki sam sposób delfin wynosi chłopca z otchłani morskiej na swoim grzbiecie i kontaktuje ze sobą wspólnota istot bożych pod słońcem, synem Swaroga, żywego, wędrującego za dnia w niebiosach, jak rumak. Das Ross! Przystaje w cieniu drzewa, nad tym klonem. My oboje, ty i ja. Rozkwiecony, klon zielony. Jakże mi bez ciebie żyć, polityko ma niebiańska. przytaczamy, to szósty samolot organizowany na zlecenie rządu przez KGHM. Wyznał Marian Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź. Następne transporty czekają w Chinach i będziemy organizować również następne transporty. To, co zmieściło się w samolocie, to jeszcze nie wszystko. Mamy jeszcze dodatkowe ilości, kilkaset tysięcy sztuk sprzętu do sprowadzenia, dodał Paweł Jan Majewski, prezes grupy Lotos. Z Chin w dalszym ciągu. Koniec przytoczenia. Po linie jedwabnej na pasie startowym lotniska na Okęciu, na szlaku bursztynowym Amber Gold, prawdziwe jedwabie, Morawiecki z Szumowskim. Pomyśli Herszla Jedwabia z miasta Łodzi. Książka Poin, Trunka, Biblioteka Tegla Kultury, Łódź 1997, strona 9. Tu spojrzyj, fotka. Kiedy Wałęsa i stremowany Adamowicz, nieskremowany jeszcze, niewzywany przez prokuraturę, ciągnęli linę, to nie wiedziały oczywiście, że demaskują mafię na Pomorzu. Morawiecki też nie wie dzisiaj, bo nie miał mu kto powiedzieć, ile rząd zapłaci za zlecenie największe na świecie zakupu w Chinach bez prowizji? Maseczek, które po przejściu pandemii psychozy przekuwane będą w czynie społecznym na lemiesze albo przez kiboli na kagańce dla psów Kaczyńskiego, takich jak Jacek Kurski, zdrowych debili, jak minister zdrowia Szumowski, który zapowiedział wczoraj: Będziemy odmrażać gospodarkę. Ciągnij, Żydowinie, linę, lekarzu, lecz się sam, albowiem od gospodarki to chyba powinien być w rządzie RP fachowiec, nie zaś młody Morawiecki, który nie zna się na niczym, nie wie nawet, jaka mu grozi odpowiedzialność za ukryty interwencjonizm państwowy, za przelanie podatków zebranych od obywateli na konto dwóch firm państwowych, kiedy mogły taniej, dużo taniej kupić to samo w Chinach Ludowych dwie prywatne, poubeckie spółki żydowskie, mała i średnia mrówka mała i melon cały gold. Owsiku, do rondla Żydo komuny! Shake it off, Princess Tamara Zartoriska from Jeffro Del Baroy on Vimeo. Yeah! to Princess Tamara Czartoryska. Jestem do tyłu, nie mam nic w głowie, tak mówią ludzie, tak sitwa powie. Pomyśl, gdy rzucasz kłamców, oszustów, brudne, nieczyste geszefty, szurków. Będą podrabiać, będą fałszować, udawać dobrych, mogłam dokoła. Dziecko, Otrząsam się, odrzydzam, otrzepuję się, otrząsam sitwę. Yeah. Stokrotka, Monika Olejnik, córka obowców, pociągnęła za linę pacjent Europa Stokarczuk, made in Holland, Olkiem Kwaśniewskim, Bonim, agenci TW zatroszczyli się w Brukseli u Cimoszewicza. TW Kareks o zasiłek dla staruszki którą ten potrącił na pasach, samochodem, na przejściu dla pieszych, zanim oddalił się z miejsca wypadku do Brukseli. Zeszydło, która oddaliła się z Oświęcimia helikopterem. Po synu Szydło, który oddalił się z kościoła rzymskokatolickiego w tym samym żydowskim miasteczku w Małopolsce Wschodniej. Zachodniej, przepraszam. Po biskupie Gondeckim, wypowiadającym się za episkopat polski, który ustami swego przewodniczącego odpalił rakietę zaiste o naturalnym porządku narzuconym przez władzę. Naturalny porządek jest od Boga, księże biskupie, nie od tajnych służb wojskowych z PRL-u, mafii ubeckich w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Non possumus! Nie pozwolimy! My, Polacy i katolicy i kibole! Żeby debile tacy jak ksiądz Sowa, generał Janicki z Boru, który nie odpowiada za zabicie 96 obywateli, dyrytancką ochronę wycieczki turystycznej Lecha Kaczyńskiego, namaszczony został przez Jarosława Kaczyńskiego w nagrodę na członka Rady Nadzorczej Państwowej Spółki Krakchemia. Chyba, nie sprawdzam. Szkoda czasu na idiotów. Zabieram głos po raz pierwszy w moim życiu. Jako stary, stetryczały poeta polski który ma obowiązek powiedzieć otwarcie w oczy debilom. Nie po to drukowałem swój wiersz o kibicach sportowych w tygodniku Solidarność Jastrzębie 1981 roku, ażeby debile u władzy, złodzieje bezczelne z łasiczką czy gronostajem dawały zlecenia na wywóz kasy do Liechtensteinu. Nie po to królewskiego rodu niewiasta, księżna Tamara Czartoryska wystąpiła w akcji Otrzepnijcie wasze głowy pobielane! Żeby Morawiecki musiał skremować się ze stanowiska. Po ujawnieniu prawdziwych wymiarów zlecenia na przeciąganie liny z miłośnikami sportu. Sport to zdrowie, debile, którzy chcecie pandemią psychozy wyniszczyć katolicki, sportowy naród polski. Zamknięty w domach, powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy kwarantanna. Otrzepnijcie się, napisała adwokatka Beate Banner z Heidelbergu który każdy poeta polski powinien odwiedzić, ażeby zostawić w tym mieście swoje serce. Piękna Beata Banner na fotografii, niebieskooka Lorelai, Wanda, która wygrała już kilka razy z Trybunałem Konstytucyjnym, skarżąc się na bezprawie w RFN Angeli Merkel, która dawno temu już powinna odejść za dofinansowanie prywatnych banków żydowskich z kieszeni podatnika. Na co czeka? Na oklaski? Za pandemię windy zapchanej do ostatniego miejsca na stanowisku państwowym w maseczkach ochronnych, żeby jeden nie opluł drugiego w tłoku i ścisku. Tym się chyba powinna zająć policja i prokuratura w Heidelbergu i w Mannheim, które podpisały protokół rozbieżności. Ponieważ pani mecenas Rechtsanwalt Banner, która wykazała się pro publico bono, iż może zastąpić starą, stetryczałą komunistkę z DDR, przewodniczącą Wydziału Propagandy FDJ, Damy radę. Wir schaffen das. Wejdź pod prysznic. Strzepnij się do, od niewiasty, yy, której na oczy nie widziałem, ale gwarantuję, że z pewnością nie ukradła dzieciom starej, zniszczonej piłki, bezwartościowej piłki do gry w piłkę nożną, marki Korona, rzekomo za którą bandy żydowskie ukryte w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP skazały mnie w postępowaniu zaocznym na posiedzeniu kapturowym. Aktualnie maseczkowe posiedzenia mają. 1 sierpnia 2008 roku w Tomaszowie Mazowieckim na karę grzywny, której nie zapłaciłem, ponieważ nie musiałem płacić, będąc niewinny w Niemczech, nie w PRL-u, kiedy musiałem zapłacić kilka razy różne kary sądowe i wyroki kolegiów do spraw wykroczeń za niebywałe czyny, o które mnie oskarżano naówczas, nie mogąc oskarżyć oficjalnie za zajmowanie postawy kontestacyjnej w stosunku do barachła ubeckiego i żydokomunistycznego w PRL, które skazany chyba w Katowicach za korupcję, Janik, minister spraw wewnętrznych z naszej Dąbrowy Tarnowskiej, gdzie byłem Stasia Ostrowskiego z Rady Miejskiej za Ciceronę, mając Bóg zapłać raz jeszcze. Podobało mi się. Najbardziej synagoga i cmentarz ogrodzony. A co tam słychać u Mony, po Jurku, świętej pamięci Rzeszuto? Pięknego synka miała. Co na Węgrodzie w Czeladzi słychać? Czy KS, klub sportowy Bryniczanka i CKS Czelać rozegrają może derby? czy 2020 Waldhof Mannheim zagra z Preußen Münster, a 16 maja 2020 o 13.30 z FSV Cwikał? Czy otrzepie się naród francuski z kwarantanny, którą Macron za radą coraz bardziej starej od niego y, pani małżonki, nałożył na żółte kamizelki. Z kagańcem oświaty iluminatów NWO depopulację na stadionach Bilderbergi obmyśliły jako ratunek dla miliarda Hindusów od głodu. Gdyby tacy dobrzy dla ludzkości byli muratorzy, mularze średniowiecznych gotyckich katedr, w których konstrukcji dojrzałem powielokroć porządek boski, nie zrzynając jak Zbigniew Herbert z cudzych książek, ale łażąc osobiście i z innymi, od Strasburga, Mecu, Kolonii po Rems i tak dalej aż do kościołów bohaterskiej i królewskiej Wandei, która nie miała na flagach żydomasońskiej litery M, wielkie, Karola Wojtyły, ale królewskie lilie, symbole niewinności dziewicy, królowej Polski, czelackiej matki pocieszenia, Maryi Panny. W sobotę 18 kwietnia wyląduje w Niemczech pierwszy samolot z dziećmi imigrantów nielegalnych z Grecji. Po nim wylądują następne z tysiącami dzieci. Potem wylądują samoloty z rodzicami zaimportowanych dzieci. Potem wylądują kolejne samoloty z najemnymi pachołkami sezonowymi do robót polowych. W poniedziałek minister zdrowia psychicznego Szumowski odmrozi gospodarkę w Polin. Przytaczam. Jutro szczegóły ma oficjalnie ogłosić rząd. Dłużej poczekamy na otwarcie szkół i zakładów fryzjerskich. Jak ma więc wyglądać cały plan? Od poniedziałku poluzowane mają zostać ograniczenia wstępu do sklepów. Pojawi się uzależnienie liczby klientów mogących przebywać w sklepie od metrażu lokalu. Dziś ograniczenie powiązane jest z liczbą kas. Może wejść trzy razy więcej klientów niż jest kas. I dzięki zmianie zasad do sklepów wejdzie więcej osób. Ale nie oleju do łba! Tego, kto to wszystko wymyślił! Koniec, szluz! Przerywam czytanie, czytaczanie, przepraszam. Jeszcze kwoli przypomnienia. Czwartek, 30 stycznia 18.02, aktualizacja czwartek, 30 stycznia, 19.05. Główny inspektor sanitarny, pytany w popołudniowej rozmowie z RFM, RMF, przepraszam, FM o to, jakie jest ryzyko zarażenia się w Polsce koronawirusem z Chin, odpowiada bliskie zeru. Czytaj więcej i tu link podany. Pytanie wobec tego, czy ten Pinkas będzie teraz budował od nowa nową Polskę? Po wygranej przez Merkel i Morawieckiego wojnie hybrydowej? Czy Morawiecki, który zastał kupę kamieni całą, zostawi po sobie skremowaną przed przepisaniem na żonę dorobku życiowego spuścizny artysty przed odejściem na stetryczałą starość Jarosława Kaczyńskiego. Otrzep się, prezesie, panie dziadu! Idziemy na mecz w sobotę z Panem Bogiem. Na urodziny, przepraszam, telefon był. Y, na urodziny prywatne, skromne, jubilata szlachetnego przyjaciela mego mieszkającego przez płot z Bundeskriminalamt we Wiesbaden. Mecenas Beate Banner emocjonalnie relacjonuje okoliczności zatrzymania jej i aresztowania w celi izolacyjnej psychiatrii Heidelberg na sześć tygodni przed postanowieniem. To tu kliknij, posłuchaj. Jeżeli masz ochotę, to jest. Yy, przeciwstawna rzecz do twierdzeń oficjalnych organów państwa. Nie można znaleźć tego utworu, możliwe, że został usunięty. Dowiedz się więcej. Prawdopodobnie tak, został usunięty ze względu na to, że pani jest postawiona w stan oskarżenia. Została postawiona. A więc nie wysłuchamy, można ewentualnie tekst posłuchać jest dr Wolfgang Wodark, Cukorona, y, na Ostern, na Wielkanoc wystąpienie rzeczowe. Guten Abend allerseits. Ich äh, will mal wieder zu Ihnen sprechen. Mein Name ist Wolfgang Wodark. Ich bin Arzt und habe Erfahrung in der Epidemiologie. Bin auch Lungenarzt, also ich kenne mich aus mit den Fragestellungen, die jetzt gerade alle Menschen bewegen. Und äh, ich habe verfolgt, was sich tut überall in der Welt und sehe mit Schrecken, was wir mit den Menschen machen, was meiner Meinung nach, und das habe ich zu Anfang der ganzen Aufregung gesagt, völlig unnötig ist. Woran kann man das erkennen, ob etwas nötig ist oder nicht? Das heißt, ob eine Indikation besteht, bestimmte Maßnahmen zu treffen oder es zu lassen. Die äh, übertragbaren Krankheiten, die treten ja jedes Jahr auf. Alle wissen das. Manche haben einmal eine Grippe im Jahr, manche sogar zwei oder dreimal. Das heißt auch, dass nicht alle sie bekommen. Und daraus kann man schon sehen, dass erstens die Menschen unterschiedliche Immunsysteme haben, also unterschiedlich gut diese Krankheitserreger abwehren können. Und zum anderen kann man daran schon erkennen, dass es nicht nur einen Krankheitserreger gibt, denn während einer solchen Welle, die häufig davon abhängt, ob die Menschen viel in Innenräumen sind und wie die Temperatur draußen ist. Also klimatische Bedingungen spielen eine große Rolle, aber auch das Verhalten der Menschen spielt eine große Rolle in einer solchen Welle. Da äh, sind mehrere Erreger, die meistens die häufig gleichzeitig, aber auch oft nacheinander, kurz nacheinander dann eine Rolle spielen und Menschen benutzen, um sich zu vermehren. Wir sprechen jetzt hier von den respiratorischen äh, Erregern, den Viren, die in, das Atem, in die Atemwege kommen, um sich da zu vermehren. Die werden übertragen durch Tröpfcheninfektionen, das wissen Sie inzwischen alle durch Niesen und Husten, aber auch durch einfaches Sprechen schon. Und äh, dazu muss man sich nahe sein, damit da eine Übertragung stattfindet. Aber das ist ganz normal. Und wenn Sie mal daran denken, ich fahre in Berlin morgens häufig mit der S-Bahn, mit der Ringbahn, da steht man dicht, dicht, dicht an dicht gedrängt und äh, man sieht in einem, Eisen, in einem so einem S-Bahn-Waggon sind 300, 200 Leute. Also das ist sehr, sehr dicht und die fahren viele Stationen. Und man weiß nicht, wer davon infiziert ist und wer nicht. Aber man muss zur Arbeit und deshalb ist das was, was wir jedes Jahr auf uns nehmen. Und die Kinder gehen in den Kindergarten. Und die Schüler gehen in die Schule jeden Winter und stecken sich an. Das ist normal und es sind immer viele Erreger. Es sind Rhinoviren, die machen eher so einen Schnupfen, aber es sind auch Adenoviren, es sind äh, ja auch Influenzaviren dabei und diese Viren, die wechseln jedes Jahr ihre, ihre Struktur, damit sie möglichst nicht erkannt werden von unserem Immunsystem. Und äh, dann lernen wir sie kennen. Und das macht unsere Schleimhäute manchmal anschwellen, das macht auch, dass wir husten müssen, niesen müssen, das ist manchmal, manchmal eine Bronchitis. Und bei geschwächten Menschen kann es auch dazu kommen, oder bei Menschen, die besonders heftig reagieren, Sie kennen sowas ja auch von der Allergie, das heißt auch auf andere Dinge kann man heftig reagieren. Da gibt es Menschen, die reagieren besonders heftig auf bestimmte Erreger und die sind dann gefährdet. Leider weiß man das nicht immer vorher und kann es auch nicht austesten. Also es gibt immer Menschen, die schwer krank werden in jeder Grippewelle und es gibt auch Menschen, die sterben daran. Besonders gefährdet sind Menschen, die vorerkrankt sind, die also schon viele Krankheiten mit sich tragen und das sind häufig alte Menschen. Ja, und deshalb kennen wir alle die Vorsichtsmaßnahmen, wie, wie wir uns davor schützen. Nicht eben in die Gegend husten, sondern in, Ellen, in die Ellenbeuge und viel die Hände waschen, damit es dadurch nicht übertragen wird und so weiter. Das haben sie alles gelernt. Also was ist denn anders dieses Jahr? Anders ist eigentlich nur, dass wir so viel Angst vor dieser Erkrankung plötzlich haben. Und diese Angst ist äh, dadurch entstanden, dass es einen Test gibt, der uns angeblich etwas Neues zeigt, was noch nie da gewesen ist. Und es stimmt nicht. Oder stimmt doch. Denn äh, es sind ja immer neue Viren, die jedes Jahr neu sind. Von daher könnte man jedes Jahr sagen, oh, da ist jetzt wieder was Neues gekommen und es kann besonders gefährlich sein. Das müssen wir beobachten. Und da müssen wir alle Menschen testen. Und da müssen wir gucken, wie sich das verbreitet. Dann müssen wir die Toten zählen und dann müssen wir die Kranken zählen. Genau das machen wir jetzt. Aber das hätten wir alle Jahre schon machen können. Und äh, es handelt sich ja jetzt um Coronaviren. Die kommen in den Lehrbüchern der Pneumologie nicht immer vor. Sie kommen am Rande vor. Es sind andere Viren, die viel enger beobachtet werden, weil sie viel häufiger schon als krankmachend beobachtet worden sind. Und die Coronaviren waren bisher eigentlich gar nicht so wichtig. Und man weiß, dass sie eher in den oberen Atemwegen sich ansiedeln. Das heißt, mehr so, so Halsschmerzen machen und, und rau, raue Stimme machen, dass man hustet und dass man also im Kehlkopfbereich eine Entzündung hat, die sehr unangenehm ist, und die auch manchmal mit Fieber einhergehen kann. Natürlich gibt es da auch Komplikationen wie bei den anderen Viren. Aber Coronaviren kam meistens so, ja, immer dann, ich sag mal, wenn die, wenn die Birken blühen und wenn der Löwenzahn anfängt zu blühen. Das ist so die Zeit, in der Coronaviren am meisten auftreten. Und das ist natürlich nicht in allen Gegenden der Welt gleich, sondern das läuft so ein bisschen um den Globus und verschiebt sich ein bisschen. Auch das ist normal. Und wenn wir jetzt solche Angst davor haben, so ist das nicht nötig. Und das Problem entsteht auch nicht, wenn jetzt das Lockdown, diese Reaktion, die sonst diese Immunitätsentwicklung in der Bevölkerung, wenn die sich ein bisschen verzögert. Selbst das ist nicht gefährlich, denn die Coronaviren sind nicht gefährlich. Und wir werden damit fertig. Und ich wünsche mir, dass die Kindergärten so schnell wie möglich wieder aufgemacht werden, die Schulen so schnell wie möglich wieder aufgemacht werden, damit die Rotznasen, und die Rotznase ist ein Zeichen für solche Erkältungen, die die Kinder mitmachen, damit sie das lernen, damit umzugehen. Kinder werden fast überhaupt nicht krank durch Coronaviren. Da gibt es ganz seltene Fälle. Und äh, das, denke ich, die Kinder bringen es nach Hause zu den Eltern die werden vielleicht auch mal dann drei, vier Tage fehlen bei der Arbeit müssen, weil es ihnen nicht so gut geht. Aber auch da, bei den jüngeren Erwachsenen sind es kaum Komplikationen. Die Fälle, die wir kennen, wo Menschen mit einem positiven Test im Krankenhaus gewesen sind oder gar gestorben sind, die haben meist einen positiven Test und sind krank. Aber in den seltensten Fällen ist man der Krankheit der ernsten Krankheit den Ursachen wirklich auf den Grund gegangen. Man hat sich zufrieden gegeben damit, dass Coronaviren nachgewiesen wurden und dann war es eben eine Erkrankung an Coronaviren oder dann war es ein Todesfall an Coronaviren. In Hamburg hat man da etwas gründlicher sich das angesehen und hat gesehen, dass von den Menschen, die mit einem positiven Corona-Test äh, gestorben sind, dass da bisher keiner an dieser Erkrankung gestorben sind, sondern dass die alle andere Gründe hatten zu sterben. Das gleiche gilt natürlich auch für Erkrankte. Wenn ich jetzt einen fieberhaften Atemwegsinfekt habe und ich habe einen positiven Corona-Test, ja, wer guckt dann noch nach Influenza? Wer guckt dann noch nach den 100 anderen Viren, die es gibt? Das machen wir normalerweise nicht und das wird auch jetzt nicht gemacht. Jetzt sind wir fixiert auf Coronaviren und das ist der Böse und das sind die Bösen und die haben Schuld, dass wir also krank werden. Das ist einfach keine gründliche, keine ehrliche, aufrichtige Medizin. Das darf man nicht behaupten, wenn man nicht alle anderen Dinge auch ausgeschlossen hat und auch all die anderen Möglichkeiten gedacht hat, die genauso krank machen können. Das vielleicht dazu. Dann zu dem Test, ja, zu der Testerei möchte ich fast sagen. Es werden ja weltweit inzwischen gibt es, soweit ich weiß, über 200 verschiedene Hersteller von diesen Tests. Dieser Test ist einmal bei der WHO eingereicht worden von Herrn Drosten und seinem Team. Und die WHO hat gesagt, ja prima, den können wir benutzen, aber nicht für die Diagnosestellung, sondern das ist so ein, ein Inhouse-Test, den kann man für bestimmte Abschätzungen benutzen. Der ist also nicht amtlich geprüft und das heißt, der ist in seiner Aussagefähigkeit, in seiner Tragweite, wenn er positiv ist, ist er nicht definiert. Und äh, das ist etwas, was sehr wichtig ist. Wenn ein Virologe mit diesem Test etwas misst, so ist es wie für den Biologen, wenn er Arten bestimmen will oder wenn er herausfinden äh, will, wie sich ein Lebewesen vom anderen unterscheidet. So ist das schon ein guter Test, da kann man eine ganze Menge mit rausfinden. Aber man findet natürlich nur da, wo man etwas sucht. Die SARS-Viren, die dieser Test sucht, und zwar diese SARS-Viren, die in Wuhan zuerst gefunden worden sind mit diesem Test, ähm, die haben sich ja seit 2002 zumindest, wahrscheinlich schon vorher, haben die sich verbreitet auf der ganzen Welt. Und damit sie sich weiter verbreiten können, mussten sie sich immer ändern. Sie sind auf mehreren Tieren beobachtet worden. Man hat sie gefunden, ja, an, an Fledermäusen sowieso, da findet man fast alle. Aber man hat sie auch an Hunden, Katzen, Tigern, Löwen. Man hat sie also an ganz vielen verschiedenen Säugetieren äh, entdeckt. Und wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Lebewesen, wo man diese Sequenzen der Coronaviren, der SARS-Viren treffen kann. Ob die nun alle überall von vorne bis hinten gleich sind oder sich ein bisschen unterscheiden, es sind alles Coronaviren. Früher kannte man nur vier äh, verschiedene Subtypen und die wurden dann gemessen und die waren in der Kindererkunde, war das, war das wichtig, weil man da wissen wollte, welche Viren sind das und was müssen wir tun, um die Kinder dann zu retten, wenn die schwer krank waren. Diese vier Tests, die sind aber eigentlich, haben wenig Aussagefähigkeit, die waren amtlich geprüft. Aber die Viren gibt es inzwischen nicht mehr. Jedenfalls haben die nicht mehr, die gibt es noch, aber die haben nicht mehr diese Bedeutung, die sie früher hatten. Die machen nicht mehr krank. Und deshalb sind die unwichtig geworden. Also der Test, der, das, den das Drosten-Team uns anbietet, der fällt negativ aus, wenn diese Coronaviren da sind. Aber es sieht so aus, als wenn die gar nicht mehr da sind. Weiterhin sind aber Coronaviren etwa mit 5 bis 15 Prozent an den akuten Atemwegserkrankungen als Erreger beteiligt. Es ist nur so, dass jetzt anscheinend genau diese Viren, die wir mit Herrn Drossens Test messen, dass das die Coronaviren sind, die jetzt diese Lücke füllen, die diese Fraktion bilden im ganzen Parlament der möglichen Atemwegsviren. Und äh, ja, das ist nichts Besonderes. Die waren schon immer da. Es hat auch immer neue Coronaviren gegeben und jetzt messen wir die. Ich hoffe, wir hören bald auf damit. Denn äh, das, was dadurch passiert ist und was jetzt äh, die Menschen erdulden müssen, das führt zu Krankheit. Allein die Isolierung der alten Menschen in den Altenheimen, der Personalmangel, der schon vorher bekannt war, der jetzt noch verschlimmert wird, die Angst der Menschen. Und nicht nur die Alten auch die Menschen, die allein zu Hause sind, die Angst haben. Es gibt in, in den USA es gibt es einen Bericht einer Beratungsstelle für psychisch Kranke, die haben sonst etwa 1000 Anrufe am Tag. Jetzt haben sie 25.000 Anrufe. Und wenn man nur auf die Todesursachenstatistik guckt und das immer gleichsetzt mit denjenigen, die an Coronaviren vermehrt gestorben sind, so macht man einen groben Fehler. Denn was wir jetzt beobachten, sind die Folgen auch des Lockdowns die Folgen der, des sozialen Stress, den wir uns zumuten und den man uns zumutet. Und ich denke, es lohnt sich, das in Frage zu stellen und das laut in Frage zu stellen. Allein schon, damit die, die Hilfe brauchen, damit die, die auf den Kontakt mit anderen Menschen angewiesen sind, ja wieder zur Ruhe kommen können, wieder die Hilfe kriegen, die sie brauchen können. Ich wünsche Ihnen, dass Sie alle stark sind. Ich glaube an unsere Demokratie, ich glaube an unser Grundgesetz. Ich habe da mein Leben lang dafür gekämpft, im Europarat, im Bundestag und überall. Und als Arzt auch möchte ich, dass es ihnen gut geht, dass sie stark sind, selbstbewusst sind und dass sie sich nicht, ja, wie soll ich sagen, in Ketten legen lassen. Ich will nichts sagen über die Motive, die dazu führen. Aber bei der Schweinegrippe war es Geldgier, die dazu geführt hat. Und äh, ich habe bei Transparency gearbeitet. Da ging es immer um Sekundärinteressen. Das heißt, das eine, was einem anvertraut ist, wofür man da ist, als Politiker, als Jurist, als Arzt. Und das andere, was einen davon abhält, das zu tun, wofür man eigentlich da ist. Und ich glaube, der, die Machtgier, ich glaube, die, die Gier nach Geld, All das sind Dinge, oder bei den Medien sehe ich auch, dass die Medien ja ihre Rolle jetzt plötzlich nach, wirklich kritisch nach Wahrheit zu suchen, dass sie die sehr wenig wahrnehmen, sondern dass sie Angst haben, was anderes zu sagen, als die Mehrheit sagt. Das enttäuscht mich tief. Ich habe im Europarat als Berichterstatter die Rolle der Medien für die Demokratie thematisiert und habe die Indikatoren entwickelt, an denen man erkennen kann, bei einem Monitoring erkennen kann, ob die Medien in einem Staat ihre Aufgabe für die Demokratie erfüllen. Und da sind viele Indikatoren dabei, die sagen etwas über Unabhängigkeit von der Wirtschaft, Unabhängigkeit von der Politik und Unabhängigkeit natürlich auch von anderen Organisationen, von der Religion zum Beispiel. Journalisten müssen frei arbeiten können, müssen sich widersprechen dürfen. Und Deutschland würde derzeit nach meinen Kriterien, die übrigens benutzt werden, um Kandidaten der Europäischen Union zu prüfen von der EU. Wenn man die auf Deutschland anwenden würde, glaube ich, würden wir derzeit schlechte Noten bekommen. Ich danke. dziękujemy panu doktorowi Wodargowi. <clears throat> wirusolog, powiedział nie dać sobie założyć kajdan przez geszefciarzy nikczemnych. No może innymi słowy powiedział. Jak już raz chcieli sprzedać światu szczepionki na rzekomą świńską grypę, której w ogóle nie było. Dobrze się stało że prezydent Donald Trump wstrzymał dotacje dla WHO, organizacji prowadzonej przez komunistę z Etiopii. Byłego czy obecnego, wszystko jedno. Trockisty komunista. Z Panem Bogiem dziękuję Państwu za cierpliwość, uwagę. Glück auf. Warum? Друзья. Czym opiekuna tych dzieci? Znajdzie pan opiekę dla tych dzieci? Krzysiu. Znajdzie pan opiekę dla tej trójki dzieci, z którą siedzę od trzech tygodni w domu zamknięty? Nie znajdzie mi pan teraz, jestem sam z tą trójką. Niech pan wie, że znajdę. No to niech pan znajduje. Nie podam panu. Nie ma pan artykułu na mnie w tej chwili. Niech pan pana na podstawie Jest jakiego artykułu? interwencja, proszę podać imię i nazwisko. Proszę na mnie nie krzyczeć, panie dyskutować funkcjonariuszu. A pan swoje podał? Dobra, zawołaj Gaśka i ja coś na Co? Pan tak, imię i nazwisko. Bartłomiej. Idziemy do domu, chodź. Proszę pana, proszę. Tak. Y, to wycinek Policja Polska 8 kwietnia na Twitterze. To wycinek z dużej całości. Zgłoszenie postronnych osób, zgromadzenie wielu osób, spokojna interwencja, prośba o rozejście się w związku z epidemią. Wszyscy Oprócz tego pana rozchodzą się, zaczyna ubliżać, nie chce odejść, podaje fałszywe dane, prowokuje celowo przy dzieciach. Sowa w odpowiedzi do Policja Polska i Tomasz Wolf. To jest rodzina, nie zgromadzenie wielu osób. Wezwanie do rozejścia się rodziny? Skoro wszyscy rozeszli się, a został tylko ojciec z trójką dzieci? Jest objawem pandemii psychozy, której uległ nieszczęśnik w mundurze i stronnicza policja polska. A tutaj kliknij i obejrzyj filmik, jak antychryst dzieli się chlebem i winem. пtakami niebieskimi. Antychryst w królestwie idiotów. Dawaj, naливай. День покажется светлым, хорошо бы сидим. Если не лень, то повтори. Все друзья вместе прямо сейчас нам надо налить. Собрались друзья, занялись. песни поем. Мы вспомним о том, о хорошем былом. И как через годы мечтали собраться за этим столом. Ну хватит мечтать, пора наливать. Давай наливай. покажется светлым, хорошо мы сидим. И если не лень, то повторим. Все друзья вместе и прямо сейчас нам надо Opija ptaka, a ten już na nogach się nie trzyma. Przewraca się Истота Божа. To samo robi nauk człowieka. sumienia. Nienaturalne to jest. Z Panem Bogiem jeszcze raz. Dziękuję Państwu.